mugere kuwa mirongo itatu na rimwe kigarama umwaka urangiye mukuru w'igihugu yifuriza abarundi umwaka mwiza yagiriye ikigongwe abanyororo bamwe bamwe uyu munsi muri karadiridimba tukaba tugiye gushimikira kuri icyo kigongwe na cyane cyane ingene cyoshigwa mu ngiro akanenetse Pablo bagiwabo ni jende meshe karadirimba cy'uyu munsi umutumire ni Jean Marie imana arongoye solidarité prisonnière de famille turize kwizanjyana bariza kwari asanzwe atari ahantu haryoshye kandi atari heza turabakeje cyane kandi tukaba tubipfurije ko tuzobakira n'ugweze n'imiryango izobakira tukaba tuyiteye intege ibakire ko na twebwe twarakiriwe birashimwa ni mu buhinga rero uzakora turi kumwe na Aime Tuse Mitebutsi mutwakura kuri mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu nayo ushobora gukoresha ku buhinga bwa none bumwe watsapu mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu mirongo irindwi na gatanu amajana icyenda na mirongo umunani na zitatu amajana icyenda na mirongo itatu na zitatu mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo ine na gatatu mirongo irindwi na gatanu mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri reka rero nsubire ngo ikatse imbere rero ko nsubira guha ijambo umutumire wacu reka twumve ingene umukuru w'igihugu Petero nkuru nziza yabivuze ari kugira ikigongwe bamwe bamuri abanyororo mu ntumbero yo gusasagaza amahoro iteka n'itekane mu gihugu twisigunze ngingo y'ijana na cumi na kane y'ibwirizwa shingiro turagiriye ikigongwe abakatiwe gufungwa imyaka itarenga itanu abakenyezi bibungenze na bonsa abagendana ubumuga bugaragara abamaze mu mvuto icya kabiri cy'ikiringo bakatiwe n'abandi bose hisunzwe uburemere bw'ibyaha bagirizwa n'inyifato yabo mu mabohero barimwo mwabyumvise ingene bivuga ko mbure n'imigura adondagurwa yakanya n'igwanyu ariko muri kano kanya reka mbanze mpe ijambo mutumire mwakira gute bene ikigongo cyangwa gitangwa buri mwaka Eh, ubwa mbere na mbere mwishyirahamwe ntabariza ko twamye turota minsi yose y'uko amabohero kubera dusanzwe tuzi ko abari atari heza twe tuvuga tuti kigongo nk'icyo cyotangwaho mu mwaka gatatu kubera yuko musanzwe mubona mu Burundi amabohero uko ari cumi na rimwe eh, hakaba ari hama ibitigiri by'umurengera biri mu mabohero atandukanye twebwe rero tukavuga ati se barundi ubwacu turashima uno mutima wiwe wo kugira ikigongwe abanyororo ariko tukavuga ati mwishyirahamwe ntabariza kubera ibyo bitigire tuvuze aho hejuru eh, usanga ari byinshi ko rimwe na rimwe mu mezi atatu bohora baraba icyo kigongo kikaba ati yo kigira gute murabona amabohero y'uburundi eh, dufatiye ku ibohero rikuru rya mpimba mm. ryari rigenewe kubamo abanyororo majana umunani mugabo no munsi turi turavugana rimwe abanyoro barenga ibihumbi bitatu n'amajana atandatu mm. murumva ko byarenze cyane rero tukavuga tuti eh, icyo kigongwe iyo akigize naho nyine twaca dusaba yuko cyoca kinyaruka kujya mu ngiro kuko akigize ubunya mu kwezi kwa mbere ijya tarike imwe nyine mm. ugaca usanga abanyoro batangiye kure kugwa nko mu kwa gatanu cyangwa mu kwa gatatu haba hamaze kuyongera kw'abantu benshi mm. hanyuma ugasanga n'uwari yanakigiriwe twarabivuze mu kiganiro twahaye banditse n’abamesha makuru ugasanga nk'umuntu agiriwe ikigongwe yari yibungenze inda y'amezi atatu niko karero twatanze agaca kugwa amaze amezi eh, iyo mbanyi ikavukira mu ibohero mm. murumva ko eh, sebarundi ingingo z'iyo ntiziba zubahirijwe rero tukavuga tuti mu ijambo ry'iwe nk'uko yabivuze na wonyine wogira vuba na bwango kugira abanyororo bave muri ayo mabohero muri izo mvuto kuko jewe nama mvuga ijoro uribwira uwariraye jewe narimaze imyaka cumi n'ibiri igihe nanjye se barundi yagira ikigongwe by'ukuri Eh, je baranyarukije ku muyobozi wiwe yaciye anyarukiriza kundekura nararyohewe cyane murumva nko bari habumvise rijya jambo mm. bari bamaze ico gihe imitima y'abavyeyi eh, bari bapfanye intekera ku mutwe baja kuraba babo hariya na hariya murazi ko aya mabohera ari mu ari ahantu hatandukanye nkuva mu giteranye cyangwa icenda juraja kuraba umuntu we mu rumonge agaca amara yandi mezi abiri cyangwa atatane atarabona uwiwe biba bibazo mu mvo zibiri eh, mu barundi cyangwa ku bapfunzwe rero tukavuga tuti icyo kigongo by'ukuri turagikenguruka kandi ndazi neza uko twama twagendeye amabohero n'abanyororo ubwabo barakenguruka icyo kigongwe ariko bakaca bagira amakenga burya mwebwe musanzwe murikurikiranira agateka kacu mwibaza yuko icyo kigongwe kigirirwa abakigiriwe aribo bataha mm. tukavuga rero tuti aho rero niho dukwiye kuba amagabo mu ishyirahamwe n'abariza twe twaragabishije abo dukorana turababwira yuko byo kuri eh, abatwara ujya mugwi wamaho w'abanyororo mm. bo b'amaso bakaraba yuko abagiriye ikigongo nyine aribo batashye kuko twarabibonye mu minsi yahera eh, wasanga uwagiriwe ikigongo atari we yatashe yasubiriwe n'irindi zina mugabo tukaba twizeye umuguhari wamaho nico gituma nibaza ko umushikiranganje ubutungane yawushizeho mm. kugira ayo makosa nkayo ntazaraba rero tukavuga tuti rero mwishirame ntabariza twebwe vuba na bwango nkuko twabivuze mu kigali tarike zitatu turongeye kuno munsi ino tarike nyene turongeye kuvuga tuti ikigongwe twe turagikenguruka mugabo tukavuga tuti dusanzwe tuzi neza mu mwaka uheze wa bibiri na cumi n'indwi hari isango nk'ijya nyine yakivugiye ko hariho abantu bari mu munyororo cyane cyane tugahamagarira n'andi mashyirahamwe si ishyirahamwe ntabariza gusa ahandi mashyirahamwe haranira agateka akazi na muntu kuko ngaha mu Burundi ariho turayazi neza ko iki kintu cy'agateka kazina muntu abarundi twese dukwiye kugihagurukira tukagifata nka nkama kuko uno munsi ni bariya bariyo hmm. ejo ntawuzi ko atari jewe nzoba ndiyo hmm. cyangwa ntawuzi ko atazoba ari uyu cyangwa uriya azoba ariyo hmm. rero tukavuga tuti wa wundi avuga ngo wanka kugarura imeneka ikiri hafi cyangwa wanka kuzitira utaronegwa reka rero tubikore agateka kazina muntu tukubahirize abo bantu se barundi umubyeyi w'abarundi avuze icyo vuba na bwango abo bantu nk'uku kwa mbere nyine batangire batahe hanyuma basubire mu miryango yabo hanyuma tukatera akama aba bantu nyine barekuwe yuko nk'uko twabivuze ko bokwirinda ibyari byatumye bapfungwa ntibasohokane ishavu ntibasohokane kwihora ahubwo basohokane umutima w'urukundo nama ndabaha akarorero jewe imyaka cumi n'ibiri nari imaze ntihabuze uwo yari yarangiriye nabi ariko mm-hmm. jewe nsohotse nibo natangiye kugira abagenzi nshandagira n'uyu mutima wo guharanira agateka kabanyororoso nimwibaze ngo binkora si ibintu bibyoroshe si ibintu nabo dukorana bitworohera hari ibyo bifasha kuri bya bitigiri mwagiye muvuga yego hari igituma bifasha turakenguruka mugabo tukavuga tuti hariho izindi ngingo zofatwa kugira eh, abo banyororo ejo ntihaveyo igihumbi cyangwa haveyo ibihumbi bibiri hanyuma hirya ejo hinjire bitanu hmm. urumva ko byo ari ibintu bitari byiza nicyo gituma twe dushimikira kuri bajyanye barekuwe kuko murabona hariho abarekugwa bakabandanya baza ngaha mu gisagara twarabivuze aha mu gisagara ntibaba baraharimiye mm-hmm. aha mu gisagara imiryango yabo si ibiri, tukaba tubona n'abasanzwe baba ngaha muri kino gisagara turazi neza kujya bamwe bamwe ko ari hange mm. rero abo bantu bavuye muri ayo mabohero tukavuga tuti abarundi twese twomenya yuko bajya abantu baba bavuye mu buzima budasanzwe ko dukwiye kubafata muri ujya mugwi nawe wonyine utaba wishoboye aho nacyo gituma twateye akamo ni wo gufatana mu nda kujya bafata ikibazo cy'impunzi bakagifata mu minwe n'abajya abantu bo bashyira muri bajya muri ujya mugwi kugira baranke ibyo babirabafasha imbere y'uko ibyo bazorima bizobashikira tukavuga rero uti naho bo baba icyo kigongo gifise akamaro mm. murumva neza abantu barekuwe uno munsi ejo hagahacasubirayo abandi ntacyo biba bifashe ahubwo twokwiga nyabona mu bushikiranganji bw'ubujeri bw'ubutungane bo kwiga ingingo zo kudasubira ko abantu baba beshi mu mabohero nk'ingingo ya mbere nk'umuntu yari gupfungwa n'igihano cy'imyaka itanu uwo muntu yokora ibikorwa by'iterambere ry'igihugu mhm. uwo muntu ntaje mu munyororo mhm. ayo ni uburyo bwo kugira twirinde ko ba bantu bagwirirana mu minyororo kuko dusanzwe tuzi yuko igihe bagiriye bijya ajya amabohero yo mu Burundi nibaza ko gihe bafashe eh, zari nk'imiliyoni zine cyangwa mm, zitatu bafatiye ko abantu bangana ukuntu bangana mm. murabona rero mugabo bo abantu tugeze ku miliyoni cumi n'imwe cyangwa hafi cumi na zibiri z'abarundi hanyuma n'abantu hagaca haba n'ibyaha byinshi usanga Eh, bituma abantu benshi baba baca baja mu mabohero uburyo bwo kwiba ku eh, n'ibintu mm. gusanga hari abashoferi batabakwije amategeko ibituma abantu bagwirirana mu mabohero ni byinshi nibyo rero tuvuga tuti nyabuna leta kwiga uburyo kwihuta gufunga ntiba ariyo ngingo ya mbere ifatwa kandi turashima by'ukuri ko umushikiranganje w'ubutungane mu manama agirisha aba procureur mu manama agirisha aba perezida b'amasentare ko ababwira yuko uburyo bwa mbere atari ubwo kwihutira gupfunga umuntu ico turagishima by'ukuri tukaba twizera yuko umushiranganje w'ubutungane ubukerebutse afise nubwira icyo kintu umwitwarariko wacu uzoteba ushika ku ntumbero no kwihangiro yuko abanyororo muri iki gihe bosubira kuri eh, n'imibohero ryagenewe amajara 8 n'imiburi bakaba amajana ane mm. kuko by'ukuri hamwe hoja mu ngiro icyo cyifuzo cyacu cy'uko abantu bapfunzwe gushyika ku myaka itanu birumvikana yuko batoba boba bari ko barateza imbere imiryango yabo kandi bakongera bagateza imbere y'igihugu ariko twagira tubwire eh, abantu bari batazi ibyo mu minyororo naho abanyororo batababayeho neza mu byo kujya no kugirane mwo leta ihatakariza amahera menshi cyane Eh, niba bafungura ibiharage cyangwa amazi boga amatara bakoresha ibyo byose bitwara uburyo mm. mugabo abantu babaye bakenya leta nayo nyene yohatorera koyoko mm. tukavuga rero ti muri uyu mwitwarariko kurekura abanyororo nitumenye neza yuko hige n'amayeri nk'uko bizi iki kibazo ati nyabona hako eh dufatira karoro kwiri kigongo nyene kwiri jambo mukuru w'igihugu yashikirije abarundi yari ariko aratanga iganiro cyuko hafashwe ingingo cyo kudasubira gutanga amatongo mu bisagara ahubwo boyaha abantu bafise uburyo bakubaka ama etage iryo niterambere twebwe dukenguruka kuko abantu usanga n'amatongo yaronka bamwe bamwe abadafise uburyo ntibaronka ugasanga bayatanga ku mpinga yanjye rero ni birashyushya n'ibyo bokwiga iyo ngingo y'uko abanyororo boza bararaba yuko umuntu agiye mu munyororo by'ukuri ntibatumve neza naho duharanira agateka na muntu ntidushigikiye ibyaha mm. oya mm. ntidushigikiye ibyaha turavuga ati abantu kwihanira ntibabireke bubahiza ingingo z'ubutungane turavuga nk'abashingura akarimbi ka sentare abo bantu baba barenze eh, ingingo ya sentare uyirenze utegereza guhana mugabo turize neza rero ibi byiyumviro byacu mirongo irindwi na kabiri mirongo irindwi na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri ni karadiridimba tukaba tuba dushimikira ku kigongwe cy'umukuru w'igihugu yagiriye bamwe bamwe mu banyororo umutumire bamwumvise ukaba ufise icyo umubaza cyangwa icyo wunganira inomero nizo emere dusome itebutse ubuhinga bw'ibyuma nyeretse ko hamaze gushyika ku murongo amahoro aro icyo ngingo nubwo yamaze gutorwa n'ibyo yarabisabye agirira ikigongo abantu mugabo ndafise amakenga amakenga ashingiye he amakenga hashingiye ni kuri meze ma mushikiranganji yavuze ku mugwi uzokwiga abataha hmm. yavuze yuko hariho abanyororo bazokwandika amakete bagashyira uwo mugwi mm-hmm. nk'uko umutumire mwatumiye yabivutse hari abanyororo basanzwe baragiriwe ikigongwe imbere y'iyi ngingo nyine n'ubu batarigera bataha mm. akabazo rero nkaba nari mfise ni gute abo bantu bazotanga ayo makete azokwakirwa akigwa mu gihe hariho n'abandi barekuwe n'ingingo y'umukuru w'igihugu batarataha kugera uno munsi mm, ibyo ngira ngo ntibiba ibyo birabaho kubera kuko byavugiwe mu nama nshingamateka mm-hmm hari hari umushingamateka yitwa Fabien nino yavuze neza ko hariho abanyororo bagiriwe ikigongwe ndetse kugera uno munsi batararekurwa mm. ibyo byabereye mu nama nshingamateka yego tukaba rero twibaza nimba bazokwandika amakete ubu hoho ntibizohavura bigenda uko ayo makete ugasanga ntashitse mm. hanyuma Eh, nk'uko umutumire yabivuze nyine harakwiye harakwiye igikorwa bakwiye guha abafungwa mhm. kubera kuko abafungwa bajya badakora mm. bagahombya leta eh, hama bamara guhombya leta bakagira n'imyiyerekano bavuga yuko badafungurirwa kandi nta kintu bakora barakwiye n'imiburiburi gutera ibiti ku musozi cyangwa bagatera ibiti kuri urwo ruzi ntahangwa ruri ngaho bagafuma bagiye abazi bavuye gukora mm. umuntu ashwanye n'uyundi uza wumva ngo agiye mu mpimba hmm. uyo rero ugasanga atebye no gukorerwa dose konsomasiyo zibiri konsomasiyo ya mbere ibaye ku muryango iya kabiri ibaye ku gihugu mm. ntibafunga abo bikenewe bafunga abo bikenewe bafungura abo bidakenewe mm. murakoze urakoze cyane toyi buriya yego intererano we ngo akiri ku murongo kuri ku murongo nyene eh, ndakuramukije na jewe kandi ndashimye intererano zanyu ariko amakenga twagira tukumare naya mwoba mwarumvise nabi ibi umushikiranganje yavuze ibyo yavuze eh, twagira tuvuge yabivuze nyine nk'umuntu aserukira leta mhm. ariko mugabo yaravuze yuko bajya abantu nyine bari mu mabohero yavuze ati hamwe bo baba hari bo kwandika amakete hanyuma uwo mugu ugasuzuma umugu w'amaho ujeje kuraba ibibazo by'abanyororo mm, abo bandika amakete ni bamwe bari bagira ikigongwe mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani ego mm. mugabo twagira tuvuge kuri iki yaratomoye neza aravuga yuko hariho umugwi eh, barindira itegeko ry'umukuru w'igihugu ritomora neza abo bantu ukuntu bazoba bangana yatanze ikiringo imwe mhm. rero tukavuga tuti nk'uko babivuze byavugiye mu nama nshingamateka mhm. mugabo yaratomoye neza aravuga ati umugwi w'amaho ugiye gukurikirana eh, urabe neza abo bantu bazobanza bidandifye barabe ati uyu muntu nibyo yari yacira imyaka itanu murumva ko bajya abantu bari mu mugwi itanu mm. eh, rero twagira tukubwire turumva neza ko wabikurikiraniye hafi ureme ayo makenga yawe azohera kandi n'icyo cyiyumviro watanze ngira abarundi bakumvise haba bari muri leta haba n'abo bashinga amateka ko nibo baserukira abarundi eh, nibo baserukira ababatoye icyo kibazo cyawe kizofatwa nka nkama na twebwe mu ishyirahamwe ntabaza tuzogikorerako mm, tuyu urakoze cyane tukababwira ukuntu bo kwirinda ishavu tukababwira ukuntu bo babonye ingorane zigire zibashikire ukuntu bo kwitura abajeje ntwaro kuko by'ukuri reka ndabereke iyo umuntu atashe n'ibyo uwamupfungishije ntanezerwa ibyo mm. turabizi nicyo gituma rero iyo umuntu avunitse ndiko ndabakebura aba bantu baraye barekuwe bazofatwa mm, n'iyi ngingo umuntu yavunitse niwe aca yiga kuntu acumbagira reka gusya bwose ujya muntu woba akwagiriza yuko woba waramwiciye inka cyangwa ibindi ntitujye mu byo mwazira menya rero ukuntu we wigenza mm. narababwiye namba ndabaha akarorero jewe imyaka cumi n'ibiri namaze mfunzwe mfunguwe si ukuvuga ko atabyanje byononekaye kandi si ukuvuga ko ababyononye bataraho jewe icya mbere naciye mvuga nti mana urakoze ko nkuye muri izi mvuto aho gumfashe nongere ndondera ukuntu nzobaho mm. rero nabo tukabakebura bene wacu mu mabohero atandukanye uko ari icumi na rimwe mu ndwi zibiri cyangwa zitatu tuzoba twatangiye kugendera ayo mabohero twagira rero tubabwire iki kintu kugira abanyororo bavuye mu munyororo ntibasubire iyo kugwa mu mitego baguyemo ubwa mbere nama ndabahamagarira birinda bagenzi babi mm. kuko hariho umugenzi akujyana muri ibi kugira wongere ugwe muri ibi mm-hmm. hanyuma tukanahanurira n'abarundi murundi wumva ko ugomba kudendereza umuntu mwene wanyu aje mu gashyo uru munsi birashobotse birakunze ko umudendereje akaba agiye ariko ejo nawe ntuzi ukuntu bizoba bimeze mm-hmm. izo nizo mpanuro twebwe duha abantu by'ukuri turafise uburorero bwiza bw'abantu bavuga neza abarundi ntitwige kwaturanira neza kw'ibyiza ibibi by'ukuri tubyime tubitera ibitugu mm. rero tukavuga tuti muri icyo gihe twebwe mu ishyirahamwe ntabariza nk'uko mwari mwakitubajije twaremeye ubwa mbere kuzobunguruza kubashikana mu miryango yabo mhm. turemera kandi ko imbere y'uko tubunguruza hazoba haciye abahinga babyigisha, bizi by'imibano bazobigisha ukuntu basubiye mu buzima budasanzwe ko burya n'ubuzima budasanzwe baba basubiyemo mm. usubiye budasanzwe basubiye mu budasanzwe bagiye ahantu batarimiye hari n'abo bazosanga abapfasoni babo baragiye mm. cyangwa ugasanga abapfasoni basanze abandi bagabo babo barazanye abandi bapfasoni rero tukavuga tuti wa mugabo we ugasanga umugore wawe yaragiye yafiswe n'uwundi mugabo aho kwirirwa ujya kwiruka nka k'uwo mugabo yamugutwaye ntuzi icyatuma icyatumye amutwara banza wowe utuze kuko urabona wari uvuye ku manga ntuhave wita no mu gishirira mm. kandi wari uvuye wahatswe ngo usubire wikwegere amakara mu bushambara umenye yuko uyu munsi ujya mugore yoba yaragiye mugabe jozana uwundi witonze cyangwa wa wundi uvyitondesheje akagaruka mm. eh, nibyo nibyo twahamagarira abantu rero icyo tuma abantu badasubira mu munyororo ubwa mbere no gutsindisha ishavu bapfanyeyo ubwa kabiri bakegera hano wari ikigabe gari umuntu apfungwa kubera ubube gito nuko abarundi durakunda kwemera ivyanko je mm. ndavyemanga mm. kuko jewe ndi umuntu ubwa mbere nama ndakunda umuntu ambwira intege nke zanje akambwira iti aha wogenda uku nsanga kenshi nahinduye byinshi rero nabo nyine tukababwira tuti ubu bari hariya nibo bari ko barababara turazi ko bavana y'indwara nyinshi ibituntu indwara zo ku rukoba n'ibindi n'ibindi ibyo rero ntibaze basongera isibe ntibaze bubaka uburundi bigenze neza nama n'abahaye impanuro umunsi mukuru w'igihugu twewe yaturekura yavuze ati musubire mu banyu abanyu babakire neza kandi namwe mwigenze neza burya rero ko birashoboka icyo gihe rero tukanaharanura n'abatware bakakurikirana abo bantu ntibabafate nk'ibicibwa mm. ahubwo babafate babaha indero kuko bashobora kuba bapfunzwe ata bintu ataterambere rirabaho ari ngaho ku mutumba ari iki ugasanga barubatse nk'inzu y'umukuru w'umutumba akoreramo cyangwa ya shefu akoreramo agasanga ntazi iyo nzu ukuntu amategeko bashinze aho hantu ati bazoyikoramo ibikorwa rusange ukuntu uku n'uku uwo muntu abatware bakabanza kumwigisha ari nacyo gituma uburyo budukundiye twifuza yuko n'abonye turiho turategekanya ko hoba ingando yo kubanza kwigisha aba bantu naho mbere yuko baja mu miryango yabo ukuntu bagiye aho basubiye tukidandifiye intara kuko intara burya si imico si imwe mm. hariho abantu bakazishavu no bahangakaro nk'intara ya Kirundo mwarigeze kumva igihe kumva misi yose abagore nibo bisha abagabo abagore nibo bisha abagabo abo munyuma naho abagabo barica abagore Ibyo byose nivyo abahinga boraba usuzumye neza ntihababuze igituma ikiri indani muri abo bantu biturutse ku mibereho y'abantu rero tukavuga tuti by'ukuri birashoboka neza yuko abantu batosubira mu munyororo ni uko leta irekuye abo bantu itobatereranya mhm. icyo ndakivuga neza mm. leta niwe mubyeyi w'abarundi kandi ni igihe cy'abarundi irekuye abo banyororo ntibate nka kwa kundi kw'inkangira byayasigayeho umwungere mm. oya ni umubyeyi w'abarundi n'amashyirahamwe twatera akamo kujya tubona abarundi bama bafashanije ntibafashanye by'ukuri umuntu ejo aragenda mu munyoro yari gito akagaruka yabaye umuntu muzima ibyo turabizi neza jena imyaka cumi nahabaye n'ibiri twarahanurana tukigishanya yego umwe yavuze ngo intumva zamaho kuko ntitwokumva twese urabizi nawe ngaha aho dukorera mu buzi dukoreramo hari n'abo duhanura cyangwa tugahanura hari abo dukoresha ugasanga umuntu ntiyumva mugabo rimwe na rimwe hari igihe usanga jendemera ko umuntu ahinduka ikidahinduka n'igiti kuko umuntu we aba afise imwemu y'ubuntu yabihebye ikidahinduka rero turazi neza ko abantu bahinduka Mm. mu kanya kumbure reka batumirire amate amajwi tugaruka ku by'uburyo nabyo kumbure bishobora gufasha kuri ba bandi bamaze gushyika mu miryango imisozi yabwo akayaga n'ikiyaga imibande yose ni ngungamahagara waba ubonye rimwe eh, ubwa mbere na mbere n'ibyo birumvikana umuntu yari amaze imyaka itanu cumi kuko mwumvise muri bajya giriye ikigongwe mm. si ukuvuga ko ari imyaka itanu gusa twagira tubwira abantu neza ko hari ushobora kuba yari amaze imyaka mirongo ibiri akabazo tamuraba bikigongwe mukuru w'igihugu yagize kuko yavuze ati n'uwaramaze waciriwe cya kabiri urumva mm. kera bahora baraba icya kane mm. mugabo urumva ko nyine icyubahiro sebarundi yavuze icya kabiri cy'umunyoro amazeyo mm-hmm. urashobora rero kuba umazeyo imyaka mirongo ibiri iyo ngingo ukagukorako mm-hmm. rero umuntu amaze imyaka mirongo ibiri duhere kuri itanu da itanu wahora uja nk'isare isororezo ukahaja umaze imyaka itanu mm. usanga hahindutse byinshi iyumvire rero umuntu avuye muri ako nta hariho n'abasanga abantu baba barahonye hari asanga ata navuze iby'umupfaso niko hari abasanga mm. baragiye n'abandi rero birumvikana icyo twagire duhanurira abarundi duhamagare bene wacu ibi ibi twebwe turiko turakora si kubera dufise amashuri menshi cyane si kubera kandi ari uburyo bwinshi cyane dufise n'umutima w'urukundo n'umutima wo kwiyumvira bene wacu n'umutima wo kwibuka ko na twebwe twigeze kuba ahantu nk'ajya tukabeshwaho n'abandi bantu rero wa undi yavuze ngo igihe yesu yakize abanyamibembe cumi mm. hagarutse gushima umwe wenyine reka rero mu gushima tubanze twibuke nk'abo bantu wowe urafise imangazini urafise ateriye urafise ibikorwa kanaka wofashisha abantu kugira ubahe akazi mhm. tukavuga rero abantu imbere y'uko twebwe mu ntabariza tuvuga icyo twokora kuko abanyororo n'ibihumbi ngira cumi na kimwe abo barekuriwe rimwe tukabesha ko ntabariza twoca tubafasha mm. twaba turi ko turahenda abarundi n'amakungu mm. mugabo abarundi dushize hamwe inguvu jenama nabonye Eh, batanze itegeko umushyikirangantego n'intore hagati mu gihugu avuze ati aba bantu bagiye mu ikomini iyi musitanteri wewe ndabagushinze ntibari benshi mhm. muragira kujya mwaba mugira hateye ibiza bintu byo gufashanya ah, umuntu agatanga agahuza agafise ubundi agatanga ikiro cy'ibijumba agifise by'ukuri wa mutima murabona ko umukuru w'igihugu yamavuga ati tugarukane umutima wo gufashanya umutima w'urukundo ya miryango naho yo biri kirabonekera kuri kirafashanya rero tukavuga mu ishyirahamwe ntabariza twebwe abo turi turadodora ko icyo kibazo twarakivuze twaravuze neza yuko umuntu yapfunguwe mwaranabyumvise igihe twatanga ikiganiro ku banditsi n'abamenyeshamakuru twavuze ko n'imiburiburi umuntu yari akwiye gutungwa kuronka ibizomutunga amezi atandatu mugabo abantu ntibace baja kwiba ngo munanje ninapfungurwa ngo bazoca bamfasha amezi atandatu ngo yo bashire mu muguti ishoboye mhm. icyo gihe muri shirahamwe ntabariza hazobigirira abantu tubona nyene ko babikwiye ko abantu ntibanganye uburyo hariho mu munyururu n'ahantu je nabaye hariho abadandarizayo hariho abasohoka n'abapatro ariko hakaba n'abantu n'ubu nokubwira hariho amakwembanzi ngiye gufasha je ninjiye mu ibohero mbanza aho bicaye mhm. gupfa babaho batarigera bagaruka aho bita kuri koro kuri koro ni hajya umuntu yinjirana ubwa mhm. mbere bakimwinjiza muri prison rero abo bantu nkavuga nti barundi bene wacu namwe mwumva kuko turabona amashyirahamwe aranira agateka kazi na muntu ni menshi reka dushyire uburyo hamwe dufashe aba bantu bene wacu bavuye mu munyororo kuko nyene icubahiro aba yabagiriye ikigongwe kugira tubarinde ega natwebwe no gukinga kugira mm. ntibaze basubire muri bijya byago mm. erega eh, turabona neza igituma basubirayo ntaba yararimye kandi asohotse ashaka kujya. Mhm. none niyazi wawe ukamuha rimwe kabiri gatatu ntibizokunda ntibaba rero cyangwa usanga bagize amatandative yo kwiba yo kwiyumvira ubwesikoro yo gutangira kwemanga ngo baraburanira abantu mu munyoro ndazi neza bahigira ibintu byinshi bagiye mm. eh, mu bwesikoro ni handi usanga uwo ayo mahera ntazongera kuyaronka turazi ko ayo mafaranga mfatiye koko ari menshi nicyo gituma rero twavuga mu ishyirahamwe ntabariza abantu ntitube maso muri byose kujya umukuru w'igihugu ariko aravuga ati umuntu ahagarariye ikintu uhagararire mikoro ntihagire umuntu ayonona ayivugire ko ibikenewe ntayivugire ko ibidakenewe mm. n'ibyo biri muri ubwo buryo bwo gukingira abo baba bapfunguwe byotuma tubafasha bikagenda neza ariko icyo twizeye turazi neza ko Eh, abo tumaze kuvugana ko hari ikintu mu minsi zakizofashwa kizofashwa abazaba barekuwe mm. mutikumburire n'abandi bose bugira intererano kugira ngo izi nguvu zije hamwe haba nk'ibi bikorwa by'iterambere haba nk'aya mabarabara no kubaka nabo nyine bakaja muri iyo migwi murabona neza ko mu gihugu ariko harubakwa ibintu byinshi hari n'imigambi myinshi turabona eh, hamwe ayo mabarabara umukuru w'igihugu aba yavuze ibizubakwa abantu bashyize hamwe naho baha utuntu dukenya umuntu yagiye hamwe n'uwundi aramenyana n'ubundi ugasanga twebwe kugira tugere aho tugeze si ibintu twavukanye ngo duce turota mm. ntitwatoye urupapuro ngo duce tumenya yuko ishyirahamwe ntabariza rizofi finanswa n'uyu n'uriya oya twagiye turajya hamwe wowe nkakubaza ntimbere ko jemfise iciyumvira ikiniki ubona nofashwa gute rero nkaca ndanavuga nti imbere y'uko eh, aya mabarabara yubakwa nabo ntibajyemo mm. babibuke bibuke ati uyu mugwi uyu mwaka wa bibiri na cumi n'indwi umukuru na cumi n'icyenda umukuru w'igihugu yarekuye abantu bangana gutya mm. nabonye mbega muri kwa kurwanya ubushomeri twarumvise neza ingingo umukuru w'igihugu yafashe yo gutanga imiliyaridi zitatu zo kugira bagwanye ubushomeri mu rwaruka mm. ariko urwaruka uzosanga hamenyekanye rujya rusanzwe eh, rwarize ama universite rwarize amashuri aya nariye ariko gusonza ntihasonze uwize n'ubutize arasonza mm. rero tukavuga tuti icyo kintu nikigwe neza n'aba bantu babavenera donk iyo migwi yose mm. yitwa kwitishoboye nabo haboneke ikigega cy'uko boza barafashwa tukavuga tuti yaba n'aba bagwizatunga bafise ibyo bakora ugasanga umuntu umwe wamushyize ku mashanti anari umwe ngo ndabira hariya n'ariya mm. nabo nyine bogira umutima wo kwagura bakashyiramo abo bantu ukabaza hariya wavuye timbe babatishoboye bangana iki aho niho tuzoba turi ko turagura dufashanya nibyo bizodukuramo bya bindi by'amoko e, yazingamitse abantu bya bindi by'intara byazingamitse abantu mu ishyamba ntabariza rero twebwe n'uwo mugambi dufise dukira noneho hari abajene twari tumaranye iminsi mu ntara za gitega na karusi tubabwira ubwo buryo bwo kutazera kuri leta gusa ahubwo twige ukuntu twogira twoja hamwe abajene tubagira amakoperative hama natwe tubafashe muri ibi na biriya mugabo harya kenshi natwebwe muri ntabariza umubayeri ntarota ngo dukeneye gukora iki nuko tuba twagize uwo mugambi rero tugatera kamo abantu bose dufatikanije n'abo bantu baba bavuye mu munyororo ko nabo nyene batokwihebura inkofero y'ubunyororo bavuye mu bunyororo nibayikure bamenye ko baje kuba barundi hanyuma bace bakura amaboko mu mpuzu batangire biyadabute bamenye ubuzima budasanzwe bavuyemo baba batangiye ubudasanzwe buke buke mu busanzwe batangiye kwinjira mu busanzwe ushobora gutanga intererano yawe kuri mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu inama jambere ikiganiro ni karadirimba rero tukaba turusa n'abariko turasozera yego mutumire mwahumvise n'ishimira imana Jean Marc abarongoye ishyirahamwe rifasha abamyororo hamwe n'imiryango yabo ni ntabariza turako tuvuga tuti kumbure hamwe aba bantu nabo boje hamwe bakaronka ibikorwa bakora ngo bimwe gusubira kuvugwa ko bafashwe bari muri utu na turiya byohava tugaruke kuri ya migwi ikumbure umukuru w'igihugu yavuga ati hazoba imyaka ingana uku mwavuze muti hari ikintu mugiye uzokora kugira ngo mureke uyu mwaka atawusigarayo nk'uko bamwe bagiye babivuga mugiye kubigenza gute eh, ubwa mbere twebwe si ubuhinga bundi dufise tuzokoresha ni uko tuzegera cyane cyane bajya babijejwe uyu mugwi wamaho ujejwe gushira mu ngiro ikigo ingingo y'umukuru w'igihugu no gushira no gukurikirana abanyororo babagenewe gutaha ko basubiye mu ngo zabo rero twarabonye neza imyidogoro abaye myinshi muri bibiri na cumi n'umunani yuko abanyoro benshi bakatwitura imiryango myinshi ikatwitura rero tukavuga tuti icyo tugiye gukora mu ishyirahamwe ntabariza ubwa mbere abazoba batashe uwo munsi nuko murabona iki igituma tuvuga ati ntituramenya neza ibitigira bizotaha mu minsi iheze mu gihe mu ijambo mukuru w'igihugu yari yavuze muri bibiri na cumi n'umunani mm. yari yavuze ibitigiri mugabo tukamenya ibitigiri ejo ejo cyangwa hirya y'ejo mwarumvise neza ko n'umushyikirangantego yakivuze dusoca tuvuga tuti nyimba tuzoza turakurikirana abo batashe duce tuja turabimenyesha abarundi n'amakungu tuvuge tuti ibyo byo byose mu nyimbo mukuru w'igihugu yavuze ko yari kuri ibihumbi bitatu turamaze kubona yuko harekuwe abantu igihumbi abo bandi ibihumbi bibiri barihe mm. aho niho tuzoba turiko turereka umuco abarundi n'abarundikazi kandi niho tuzoba tunamaza amazinda abantu kuko nagira ndababwire barundi mwese muri ko muratwumviriza iki kibazo c'abanyororo hari abagifata ukutariko mm. hariho n'abashaka gushyiramo politiki mm. twebwe rero muri ntabariza nibareke abibereye hariya mu mabohero bareke kubagirira ko politike abaharanira agateka kabo abaraye ku majoro bariho turabizi neza mugabo rero tukavuga tuti namwe mugwi ujeje gushyira mu ngiro ujeje gukurikirana agateka k'abanyororo ujeje gushyira mu ngiro y'umushikiranganje raba neza by'ukuri nk'uko umushyiranganje tuzi neza manama yiwe tumaze kumva mu mvugo ziwe tumaze kumva kwavuga ati iyumvire neza uyu muntu yarekuwe mm. wowe ugaca umurazayo kabiri gatatu kane mm. yari yagiriwe amahirwe kumbe aragwaye yaragwaye indwara kumbe yarayirokotse hanyuma igacimutsinzikariza muri icyo gihe mm. tukaba duteye akamo by'ukuri twarabonye mwakweze twarakoranye kandi ndakengura ukujya mugwi n'abantu n'umugwi urimo abapfasoni n'abashinga n'abijunja n'ijambo by'ukuri aho bazonanirirwa nibasubire babwire umushikiranganje bareke kubi kuvugira mu ntamatama batobora ati twaborotswe niki mm. cyangwa kiriya kuko ujya nawe igituma atatashe kuko turabazi icatumye adataha iki mhm. hanyuma tukaba twagira tutomore ikindi kintu gituma abanyororo kenshi naho baba bakogwa ko n'ijya ngingo y'umukuru w'igihugu gituma bagumayo mhm. hariho amande baba baraciwe murumva ugasanga ntibayafise twagira mhm. tukibwira abarundi n'abandi ko baratwumviriza mu itegeko rero ugasanga naho umukuru w'igihugu yaba yakugira ikigongwe nayo myaka cya gice bavuga ya myaka itanu yo biheze naho wowe wamaze icya kabiri cy'umunyororo wawe umugabo yamande utayafise ngo yatange ngo yarihe icyo gihe ugumayo mugabo tukavuga tuti umutisi uwo mhm. nyabuna umuntu sentare zoraba imanza zica kuko hari ubu usanga baciye umunyoro w'agatsindikiro amande ibyo byose bakabitandukanya bakamenya yuko umuntu nyimba yaciriye imyaka iyi baze baratandukanya umuntu nyimba aciwe amande mhm. ayari hari hanze mm. nyimba aciwe umunyororo ni bya bindi twavuga umunyororo w'imyaka itanu by'ukuri ni wari ukwiye gupfunga umuntu hariho izindi mvu yo gukoramo amugabo ariko arateza imbere umuryango twagira tunavuge yuko urabye ibitigiri e, ibihumbi cumi na kimwe biri mu munyororo hari igihe n'iyi nzara cyangwa usanga hari ingorane zina ziriya nagira ndabaha akarorero nk'umugabo yari atunze umuryango rugizwe n'abantu cumi na batanu mm-hmm. niwe yasuma niwe yakora agacaca mu munyoro akamara y'imyaka itanu cumbarira abo bandi bantu ukuntu bagiye kubaho ni ba bandi muzosanga babaye bamayibobo ni ba bandi muzosanga bariko barasabiriza ngaha nico gituma mvuga nti abantu cyane cyane abo bajejwe ubutungane batse baramenya imanza naho bozica ko ariho nk'umuntu usanga apfunganywe n'umugore n'umugabo mm. ibyo jewe ndazi neza yuko naho uwo muntu boba boraba uwo bafise ikosa kuko amakosa ntibaba bayanganya mhm. mugabo abana by'ukuri bacu abana b'igihugu ntibabe victime y'ibyaha ababyeyi babo bakoze hakaboneka umwe asubira gukora mu rugo hari ikindi usanga kigumiza abanyororo abantu mu munyororo ni ibi bintu by'amahera ngo ya leta cyangwa y'amabanki mm. n'icyo kiri mu bituma abanyororo haba ibintu byinshi usanga biteye ubwoba rero tukavuga tuti mu minsi iza uburyo budukundiye tuzobonana n'imigwi yose mhm. iyo migwi y'abatwara amabanki iyo migwi eh, tuvugana ukuntu by'ukuri umuntu hariho umuntu usanga avuga ati jebo ndekuranoriha icyo kwemeza ko uzoriha n'igiki agapfuma ngo atanga ingwate akabyemanga mugabo nagira mbwira abantu mu munyororo yo nyishyu ahubwo hari igihe wibaza ko umuntu wagiye kumubabariza mu munyororo ugasanga ahubwo havuyemo ibindi bintu rero twotora iyindi nzira nk'uko Eh, nabivuze eh, umushyiranganje w'ubutungane yama yabivuze ati eh, ntitwihutire gupfungwa ahubwo turabe ko dupfunze umuntu atakundi nyene kuko by'ukuri bariho hariho uburorero nto gutanga kuri no micro mm. usanga by'ukuri abo bantu tobihanganira muri societe usanga ari abantu bagorana mugabo twebwe sibyo tujejwe twe tujeje yuko agateka kazi na muntu uwari we wese kubahiritswa ko turaraba ntitubuze abantu ko bapfungwa mugabo umuntu apfungwe hakurikijwe amategeko hakurikijwe kandi abashinga abashingantaye barumvikanisha abantu turazi neza na jewe ndiko ndatanga kino kiganiro simbura ingorane umuntu yari mwisi arahura n'ingorane mugabo kenshi hari igihe umuntu yasabye imbabazi n'uwo bagiriraniye e, bafitaniye ibintu cyane cyane nk'ibi by'amadeni ugasanga nta mugabo atagira ideni usanga n'igihugu rimwe na rimwe gifise ideni mm. ugasanga rero ko aba afise umuntu imbere ashoboye gusinya manda ngo mumfungire abarundi kujya sebarundi ariko aratwigisha ubuntu turazi yarakwiye mu ntara zose atwigisha ukuntu abantu bakwiye kubana n'ukuntu tudakwiye gusuzuguza eh, eh, eh, icyo turi mm. kuko bugica umuntu ari ubwa mbere kubura umuntu honyine ni iteka rikomeye mu kibano mu muryango rero tugatera n'akamo abantu bamwe bamwe bamba bakokeza ugasanga barakwegeye n'abantu bari mu mabohero baba bari hanze baba bari ngaha tukavuga tuti ibi bintu bene ibyo ntibabe babivuga bafise amakuru akwiye apana ntibakokeze kuko kesha ari umuntu usanga bapfunze kubera agakokezo mhm. burya nkavuga nti kuvugira hejuru si byo byokwihutira hobanza naho nyine guhanurana abo nkebura barumva n'abo mbwira barumva bavuga ngo ukebura uwazi n'amara ibinonko mm. yego mu gusozera ako jean marie usozerera ko cyo turangiza kino kiganiro karadirimba cy'uyu munsi eh, icya mbere ni uko dusubiye kwipfuriza bene wacu ndabita bene wacu ko by'ukuri iwanje muhira umunsi wa kane wagiye gushingwa wo kwisonzesha twiwe twafashe ingingo yuko umunsi wa kane twisonzesha kugira dusengera abanyororo rero natwe rero ntiba tubabariza amayesitoma bavuyeyo bazi bamenye yuko imana ibikoze ntibayitetereze si twe tuzoba tubarekuye ndemanze babona nirukanka ni imana idufasha nabonyine nkaba ndabipfurije ntacyo tuzohengeshanya ijoro turara ni ryabo kandi intego zacu ni bose buva mu minyororo Ernest Pablo wagiye wabona yindemeshe karadirimba cy'uyu munsi nkaba ndakwikebanuye Metu Samitevusi ari mu bw'ivyuma ubandanye ukurikirana ibiganiro bya radio isanganiro